17 skirsnis Jis man sakė, sumurmėjo atvykėlis iš Lukos, taigi į grafę. Taigi į, paklausė Montekristas, taigi į prierašą. Ką į prierašą? Jūs žiūrite taip pat palankiai kaip ir į visą laišką? Žinoma. Mūsų kitos sąskaitos su abatu buzoniu – Gerai neprisimenu, aš jam skolingas kaip tik 48 tūkstančius livrų, bet keletas šimtinių į tą ar kitą pusę mums rūpeščių nekelia. Ar jūs teikite didelę reikšmę tam prierašui, brangus, ponė Kavalkanti? Turiu jums prisipažinti, atsakė atvykėlis iš Lukos, kad visiškai pasitikėdamas sabato buzonio parašu aš nepasijėmiau pinigų – Vadinasi, jeigu mano viltys gauti šią sumą nepasiteisintų, atsidurčiau Paryžiui labai keblioje padėtyje. Niekus kalbate. Argi toks žmogus kaip jūs gali kur nors pakliūti į keblę padėtį, tari Montekristas? Bet jeigu nieko nepažįsti, pasakė atvykėlis iš Lukos, užtat jūs visi pažįsta? Taip, mane pažįsta, bet vis dėlto. Klausau, brangus ponė Kavalkanti. Bet vis dėlto jūs man duosite tuos 48 tūkstančius livrų, kada tik pareikalausite. Nustebęs majoras išplėtė akis. Betgi prašau sėsti, tarė Montekristas, iš tikrųjų nežinau, kas man. Aš jūs laikau stačiai jau beveik 15 minučių. Menkniekis. Majoras pasitraukė krėslą ir atsisėdo. Leiskite, ką nors jums pasiūlyti, tarė grafas, taurelę Chereso, Portveino, Alikantys alikantais, jeigu galima, tai mėgstamiausias mano vynas. Turiu puikaus ir gabalėlį sausainio tiesa, ir gabalėlį sausainio, jeigu siūlote. Montekristas paskambino, pasirodė Batistenas. Grafas priejo prie jo. Na, tyliai paklausė jis. Jaunuolis jau čia. Taip pat tyliai atsakė kamerdineris. Gerai, kur jį nuvedėte? Į žydrąją svetainę. Kaip jūsų šviesybė liepite? Puiku, atneškite butelį alikantys ir sausainių. Batistenas išėjo. Iš tikrųjų, tarė atvykėlis iš Lukos, man labai nesmagu, kad suteikiu jums tiek rūpeščių. Na ką jūs, tarė Montekristas. Batistenas grįžo nešinas vynu, taurėmis ir sausainiais. Grafas pripylė taurę, o į antrą įlašino vos keletą lašų to skysto rubino, kurio buvo pilnas butelis aptrauktas voratingliais ir kitkuo, kas iškalbingiau liudijo apie vyno senumą, negu raukšliais apie žmogaus metus. Majoras nesuklydo pasirinkdamas. Jis paėmė pilną taurę ir sausainį. Grafas liepė Batistenui pastatyti padeiklą prie svečių, kuris iš pradžių tik paragavo alikantais, o paskui patenkintas nusišėpė ir atsargiai pavilgė sausainį taurėje. Vadinasi, ponė, tarė Montekristas, jūs gyvenote Lukoje, Buvote turtingas žmogus, aukštos kilmės, visų gerbiamas, turėjote viską, ko reikia žmogaus laimiai. Viską jūsų šviesybę, atsakė majoras, prarydamas visą sausainį, absoliučiai viską. Ir reikėjo tik vieno dalyko, kad būtumėte laimingas. Tik vieno, atsakė atvykėlis iš Lukos. Surasti savo sūnų. Ak, tari pagarbusis majoras, imdamas antrą sausainį, šito man labai trūko. Jis pakėlė akis į dangų ir pamėgino atsidusti. Dabar pasakykite, brangus ponė Kavalkanti, tari Montekristas, iš kur tas sūnus, dėl kurio taip sielų jėteis? Aš girdėjau, kad jūs viengungis. Visi taip manė, atsakė majoras ir aš pats. Taip, toliau kalbėjo Montekristas, ir jūs pats nepaneigėte šitų gandų, jaunystės nuodėmė, kurią norėjote nuslėpti. Atvykėlis iš Lukos atsilošė kreislę, nutaisęs labai ramę ir orę miną. Ir kukliai nuleido akis, gal norėjo paslėpti sumišimą, o gal padėti vaizduoti. Tuo pat metu jis iš padilbo vis dirščioje į grafą, kurio lūpose sustingusi šypsena rodė, kad jis geraširdiškas ir smalsus. Taip, ponė, tarė jis, norėjau nuslėpti šį suklydimą. Ne dėl savęs, tarė Montekristas, vyrai dėl to nekaltinami. Ne, žinoma, ne dėl savęs, tari majoras su šypsena, purtydamas galvą. Bet dėl jo motinos, tari grafas. Dėl jo motinos sušuko atvykėlis iš Lukos, imdamas trečią sausainį, dėl vargšys jo motinos. Bet jūs gerkite, brangus ponė Kavalkanti, tarė Montekristas, įpildamas svečiui antrą taurę alikantys. Iš susijaudinimo dūstate. Dėl vargščiais jo motinos, sušnipždėjo atvykėlis iš Lukos, stengdamasis valiaus jėga paveikti ašarinės liaukas ir sudrikinti akis veidmainiško mašaro. Ji, man rodas, priklausė vienai iš žymiausių Italijos šeimų. Patricija iš Fiezolės, ponas grafė. Patricija iš Fiezolės. O kuo vardu? Norite žinoti jos vardą? Ak, tarė Montekristas, galite nesakyti, aš jį žinau. Jūsų šviesybė viską žino, pasakė nusilenkdamas atvykėlis iš Lukos. Olivija Korsinari, tiesa? Olivija Korsinari. Markizė? Markizė. Ir nors šeima prieštaravo, jums galų gale pavyko ją vesti. Pavyko vesti. Ir atsivežėte visus reikalingus dokumentus, toliau kalbėjo Montekristas. Kokius dokumentus? paklausė atvykėlis iš Lukos. Ogi jungtų viliudijimą ir sūnaus metrikus sūnaus metrikus, Andrijos Kavalkančio, savų sūnaus metrikus. Argi jo vardas ne Andrija? Rodos Andrija, tarė atvykėlis iš Lukos. Kaip, jūs nežinote? Matote, aš nedrįstu to tvirtinti, jis taip seniai dingęs. Teisybė, tarė Montekristas, bet dokumentus turite. Ponas grafė, su liūdėsi turiu jums pareikšti, kad nebuvau įspėtas, jog šių dokumentų būtinai reikia, aš jų nepasijėmiau. Po velnių, tarė Montekristas. Argi jų taip reikia? Labai reikia. Atvykėlis iš Lukos pasikasi kaktą. Prisiekiu Bachu, tarė jis, labai reikia. Savaime aišku. O jeigu čia iškils kokių nors abejonių, ar tikra jūsų santoka, ar teisėtai gimė sūnus? Teisybė gali iškilti abejonių. Jūsų sūnui tai būtų be galo nemalonu tai būtų jam likimo smūgis. Dėl to jis galėtų netekti puikios nuotakos. Kaip gaila. Mat Prancūzijoje į tai žiūrima griežtai. Čia negana, kaip Italijoje nueiti pas kunigą ir jam pareikšti, mes mylimės, sujunkite mus. Prancūzijoje yra civilinė santuoka ir norint taip susituokti reikia asmens dokumentų. Štai kur nelaimė, tų dokumentų aš neturiu. Gerai, kad aš juos turiu, tarė Montekristas. Jūs? Taip. Jūs turite juos? Turiu. Tai jau iš tikrųjų, tarė atvykėlis iš Lukos, kuris matydamas, jog be dokumentų jo kelionė nustoja bet kokios prasmės, išsigando, kad tas neapsižiūrėjimas nesukliudytų gauti 48 tūkstančius frankų. Tai jau iš tikrųjų čia didelį laimį. Taip, toliau kalbėjo jis, didelį laimį. Juk aš apie tai net nepagalvojau. Taip, taip, mielai jumis tikiu, Apie viską nepagalvosi. Bet jūsų laimė abatas Buzonis apie tai pagalvoju. Koks mielas tas abatas. Apdairų žmogus. Nuostabu žmogus, pasakė atvykėlis iš Lukos. Ir jis atsiunti tuos dokumentus jums? Štai jie. Atvykėlis iš Lukos susižavėjęs maldingai sudėjo rankas. Jūs tuokėteis su Olivija Korsinari Monte Katinėje, Švento Povilo bažnyčioje, štai klebonų liudijimas. Taip iš tikrųjų, štai kur jis, tarė majoras nustebęs ir ėmė vartyti dokumentą. O štai Andrijos kavalkančio metrikai išduoti Saravecos klebonų. Viskas tvarkoje, tarė majoras. Taigi pasiimkite šiuos dokumentus, man jų nereikia. Atiduokite sūnui, tegu jis juos saugo. Būtinai, jeigu jis pamestų. Ką? Jeigu jis pamestų? Paklausė Montekristas. Na, tarė atvykėlis iš Lukos, tektų rašyti ten ir daug laiko praeitų, kad gautum naujus. Taip, gauti būtų sunku, tarė Montekristas. Beveik neįmanoma, atsakė atvykėlis iš Lukos. Labai džiaugiuosi, kad jūs suprantate, kokie svarbus šie dokumentai. Aš manau, kad jie tiesiog neįkainojami. Dabar, tarė Montekristas, truputį dėl jaunuolių motinos. Truputį dėl jaunuolių motinos, nerimaudamas pakartojo majoras. Dėl markizės korsinarį. Dieve mano, tarė atvykėlis iš Lukos, po kurio kojomis augo vis naujos kliūtys. Argi jos gali prireikti? Ne, tarė Montekristas, beje, juk ji, taip, taip, ji, atidavė gamtai duoklę. Deja, taip, gyvai pritarė atvykėlis iš Lukos. Aš tai žinojau, toliau kalbėjo Montekristas, ji mirė prieš dešimt metų. Aš vis dar apraudu jos mirtį, tari majoras įsitraukdamas iš kišeniais languotą nosinę ir šluostydamasis pirmą kairę, paskui dešinę akį. Ką padarysi, guodė Montekristas. Visi mes mirtingi. Dabar suprantate, brangus ponė Kavalkanti, jog Prancūzijoje nėra ko pasakoti, kad jūs penkiolika metų nesimatėte su sūnumi. Visos tos istorijos apie čigonus, kurie vagė vaikus čia nemadingos. Andrija mokėsi provincijos koleže – O dabar jūs norite, kad jis užbaigtų savo lavinimąsi Paryžiaus aukštuomenėje. Todėl ir išvykote iš Vieredžo, kur gyvenote po savo žmonos mirties. To visiškai pakaks. Taip manote? Žinoma. Tuomet viskas puiku. Jeigu kas nors sužinotų apie tą atsiskyrimą, ką aš tuo atsakysiu, kad išdavikas auklėtojas parsidavęs jūsų šeimos priešams, tiems korsinari, taip, pagrubė vaiką, kad jūsų giminiai išnyktų. Grina teisybė, juk jis vienintelis sūnus. O dabar, kai dėl visko susitarėme, kai jūs atgaivinote savo prisiminimus ir jie jūsų nebeapgaus, tikiuosi spėjate, kad aš paruošiau jums surprizą. Malonu, paklausė atvykėlis iš Lukos. Matau, tarė Montekristas, kad negalima apgauti tėvų nei akių, nei širdies. Hm, burptelėjo majoras. Kas nors jau prasitarė jums, o gal pat supratote, kad jis čia, kas čia? Jūsų kūdikis, jūsų sūnus, jūsų Andrija. Supratau, atsakė atvykėlis iš Lukos visiškai šaltai. Tai jis čia? Čia greta, tarė Montekristas. Kai mano kamerdineris čia buvo atėjęs, jis pranešė apie jų atvykimą. Puiku, puiku, darė majoras su kiekvienu šūktelėjimu, segiodamasis surduto sagas. Brangus ponė Kavalkanti, tarė Montekristas, aš suprantu, kad jūs jaudinatys. Jums reikia duoti laiko atsigauti. Be to reikia paruošti tam laimingam susitikimui ir jaunuolį, kuris, manau, nekantrauja kaip ir jūs. Nebejoju, tarė Kavalkantis. Taigi po kokių penkiolikos minučių mes pasirodysime jums. Jūs jį atvesite pas mane? Jūs toks geras, kad norite pats man jį pristatyti. Ne, aš nenoriu stoti tarp tėvo ir sūnaus. Bet nesirūpinkite, jeigu kraujo balsas ir neprabiltų, jūs nesuklysite, jis jais pro šias duris. Tai gražus jaunuolis, šviesia plaukis, gal truputį net per šviesus, malonių manierų. Beje, pats pamatysite. Beje, tarė majoras, žinote, aš pasiėmiau tik 2000 frankų, kuriuos gavau tarpininkaujant tam jėlam abatui buzoniui. Dalį jų jau išleidau kelionėje ir... Ir jums reikia pinigų? Tai visai suprantama, brangus ponė Kavalkanti. Štai jums dėl lygaus skaičiaus 8 tūkstantiniais. Majoro akį sužiūrėjo kaip dvi žarijos. Vadinasi, iš manęs jums priklauso dar 40 tūkstančių frankų, tarė Montekristas. Gal jūsų šviesybė norėtų gauti pakvitavimą, paklausė majoras, kišdamasis pinigus į vidinę surduto kišenę. Kam? paklausė grafas. Ogi kaip pateisinamai dokumentą atsiskaičiuojant su abatu buzoniu? Duosite pakvitavimą už visą sumą, kai gausite likusius 40 tūkstančių frankų. Tarp garbingų žmonių toks atsargumas nereikalingas. Taip, tikrai, tarė majoras tarp garbingų žmonių. Dar vieną žodį, Markize, jūsų paslaugoms. Ar leisite man duoti jums mažą patarimą? Žinoma, labai prašau. Būtų neblogai, jeigu pakeistumėte savo sordutą. Iš tiesų, tari majoras su pasitenkinimu apžiūrinėdama savo drabužį. Taip, tokius dar dėvi Vieredže, bet Paryžiuje, nors ir elegantiškas toks kostiumas jau seniai išėjęs iš madaus. Labai apmaudu, tarė atvykėlis iš Lukos. Na, jeigu jis jums patinka, galėsite vėl apsivilkti išvažiuodamas. Bet kuo aš čia vilkėsiu? Tuo, ką rasite savo lagaminuose. Lagaminuose aš turiu tik kelionės krepšį. Žinoma, kam apsisunkinti nereikalingais daiktais. Juk senas karys visuomet mėgsta keliauti lengvai. Kaip tik dėl to ir... Bet jų žmogus apdairus – pasintite savo daiktus anksčiau. Jie vakar buvo atvežti į princų viešbutį Rišelie gatvėje, kur užsisakėte kambarius. Taigi, lagaminuose? Manau, liepėte liukajai sudėti juos visą, kas reikalinga. Civilinį kostiumą, uniformą, ypač iškilmingais atvejais apsivilkite uniformą, tai labai efektinga. Neužmirškite ordinų, Prancūzijoje iš jų visi šaiposi, bet visada nešioja. Puiku, puiku, puiku tarė majoras vis labiau ir labiau stebėdamasis. O dabar, tarė Montekristas, kai jūsų širdis užgrūdinta ir gali pakelti didelį susijaudinimą, ruoškitės, ponas Kavalkanti, pamatyti savo sūnų Andriją. Montekristas dingo už portierus, su žavinga šypsena nusilenkęs apkerėtam majorui. 20 skyrius Andrija Kavalkantis Grafas Montekristas įėjo į gretimą svetainę, kurią Batistenas buvo pavadinęs Žydraja. Čia jo laukė jaunuolis gana elegantiškai apsirengęs, kurį prieš pusvalandį buvo atvežęs prie namų vartų samdytas kabrioletas. Batistenas be vargo jį atpažino. Tai buvo tas pats aukštas jaunuolis šviesiais plaukais, rusva barzdele juodomis akimis ir akinamai balta oda. Žodžiu, tas pats jaunuolis, kurio išorė Batistenui buvo nusakęs jo šeimininkas. Tuo metu, kai grafas įėjo į svetainę, jaunuolis nerūpestingai įsikeisnojęs ant sofos, įsiblaškęs daužį batą nendrėlę su auksiniu bumbulu. Pamatęs įeinantį Montekristą, jis greitai atsistojo. Grafas Montekristas? paklausė jis. Taip atsakė tas. Matyt, aš turiu garbėjus kalbėti su Vikontu Andrija Kavalkančiu. Su Vikontu Andrija Kavalkančiu, pakartojo jaunuolis laisvai nusilengdamas. Ar turite man adresuotą laišką? Paklausė Montekristas. Aš nieko nesakau apie jį dėl parašų, kuris man pasirodė gana keistas. Jūrininkas Sindbadas tiesa? Taip. Kadangi niekada nieko nesugirdėjęs apie kitą jūrininką Sindbadą, tik apie tą iš tūkstančių ir vienos nakties, čia vienas iš jo palikonių mano bičiulis, nepaprastai turtingas žmogus, anglas, daugiau negu keistuolis, ko nebeprotis. Tikras jo vardas lordas Vilmoras. A, dabar man viskas aišku, tarė Andrija. Tuomet viskas kuo puikiausiai klostosi. Tai tas pats anglas, su kuriuo aš susipažinau tame... Taip, puiku. Grafė, aš jūsų paslaugoms. Jeigu tai, ką aš turiu garbės iš jūsų girdėti, yra tiesa, atsakė šipsodamasis grafas. Tikiuosi, neatsisakysite pranešti man keletų smulkmenų apie save ir savo tėvus. Mielai grafė, atsakė jaunuolis greitai, o tai liudiju jį turint gerą atmintį. Aš, kaip atsakėte, Vikontas Andrija Kavalkantis, majoro Bartolomėjaus Kavalkančių sūnus, tų Kavalkančių palikonis, kurie įrašyti į auksinę Florencijos knygą. Mūsų šeima, nors ir labai turtinga, mano tėvas turi pusę milijono metinių pajamų, patyrė daug nelaimių. Mane patį, kai buvau penkerių ar šešerių metų, pagrobė išdavikas auklėtojas ir ištisus penkiolika metų nesu matęs savo gimdytojų. Nuo to laiko, kai esu laisvas ir priklausau pats nuo savęs, aš ieškau jo tačiau veltui. Ir štai tas jūsų draugus ant vado laiškas man praneša, kad jis Paryžiuje ir leidžia kreiptis į jūs, kad ką nors apie jį sužinočiau. Iš tikrųjų, ponė, visa tai, ką jūs pasakojote, nepaprastai įdomu, Tari grafas su niuriu pasitenkinimu žiūrėdamas į tą nesivaržantį jaunuolį turinti šėtoniško grožių. Gerai padarėte, kad pasinaudojote mano draugų Sindbado patarimu ir kreipėtės į mane, nes jūsų tėvas iš tikrųjų yra čia ir jūsų ieško. Kai tigrafas įėjo į svetainę, jis nenuleido nuo jaunolio akių. Jis žavėjusi jo drąsių žvilgsniu ir tvirtų balsu – Bet po tokių natūralių žodžių jūsų tėvas iš tikrųjų yra čia ir jūsų ieško, Andrija pašoko ir sušuko. Mano tėvas? Mano tėvas čia? Be abejo, atsakė Montekristas. Jūsų tėvas majoras Bartolomėjus Kavalkantis. Siaubas atsispindėjęs jaunuolių veide, kies mirksnių dingo. Taip, tiesa, tarė jis, majoras Bartolomėjus Kavalkantis. Jūs sakote, ponas grafė, kad brangusis mano tėvas yra čia? Taip, ponė. Pridursiu net, jau ką tik su juo mačiausi. Istorija, kurią jis man papasakojo apie seniai dingusi mylimą savo sūnų, mane labai sujaudino. Iš tikrųjų, jo kančiaus būkštavimai viltys galėtų duoti puikios medžiagos graudžiai poemai. Bet kartą jis gavo žinę, kad jau sūnaus pagrobėjai už gana stambę sumą žada jį gražinti arba pranešti, kur jis yra – ir niekas negalėjo sulaikyti mylinčio tėvo. Ta suma buvo išsiųsta į Piemonto pasienį kartu su vizuotu pasu Italijai. Jūs, rodos, tuo metu buvote Prancūzijos pietuose. Taip, grafė, atsakė Andrija truputį sutrikęs, taip aš buvau Prancūzijos pietuose. Nicoje turėjau jūsų laukti ekipažas. Grina teisybė, ponė, Jis atvežė mane iš Nicos į Genują, iš Genujos į Turiną, iš Turino į Šamberį, iš Šamberį į Ponde Boazieną ir iš Ponde Boazieno į Paryžių. Puiku. Jūsų tėvas visą laiką tikėjusi sutikti jūs kelyje, nes vyko tomis pat vietomis. Štai dėl ko ir jums buvo pažymėtas toks maršrutas. Bet, pasakė Andrija, jeigu brangus mano tėvas ir būtų sutikęs mane, aš abejoju, ar jis būtų mane pažinęs. Aš truputį pasikeičiau nuo to laiko, kai mes įsiskyrėme. O kraujo balsas, tarė Montekristas. Taip, tiesa, atsakė jaunuolis, aš nepagalvoju apie kraujo balsą. Tik vienas dalykas dabar neduoda ramybės markizui Kavalkančiui, toliau kalbėjo Montekristas. Tai, ką jūs darėte visą tą laiką, kai gyvenote atskirai. Kaip elgėsi su jumis jūsų engėjai? Ar jie rodė jums pagarbą, kurią turėjo rodyti jūsų kilmės žmogui? Gamta dausnė jūs buvo apdovanojusi gabumais. Ar jie nesumenkėjo dėl moralinių kančių, kurios šimta kartų sunkesnės už fizinės? Ar jūs manote galėsės vėl užimti tą aukštą padėtį, į kurią turite teisę? Tikiuosi, ponė, sumurmėjo apstulbęs jaunuolis, kad joks melagingas pranešimas. Ką jūs, Aš pirmą kartą išgirdau apie jūs iš savo bičiulių filantropo Velmoro. Jis man sakė, kad rado jūs sunkioje būklėje, nežinau kokioje, neklausinėjau, aš nesmalsus. Jeigu jis pajuto jums gailestį, vadinasi, kažkuo buvote vertas užuojautos. Jis sakė, kad nori gražinti jums tą padėtį aukštuomenėje, kurios netekote, kad ieškos jūsų tėvo ir jį ras. Jis ėmė ieškoti ir matyt rado, nes jūsų tėvas čia. Pagaliau vakar jis man pranešė, kad jūs atvykstate ir davė tam tikrų nurodymų dėl jūsų turto, štai ir viskas. Aš žinau, kad mano bičiulis Vilmoras didelis keistuolis, bet kadangi jis žmogus patikimas, turtingas, kaip auksų kasykla, vadinasi, gali savo paikioti, nes niekad nenusigyvens, aš pažadėjau išpildyti jo nurodymus. Dabar, ponė, prašau jūs neįsižeisti dėl mano klausimų. Kadangi aš turėsiu bent kiek jūs pagloboti, norėčiau žinoti, ar jūs ištikusios nelaimės, dėl kurių jūs nekaltas ir kurios niekiek nesumažina mano pagarbos jums, ar tos nelaimės nepadarė jūsų truputį svetimą tai visuomeniai, kurioje jūsų turtas ir jūsų vardas duoda jums teisę užimti tokią žymę padėtį. Pone, dėl šito nesijaudinkite, atsakė jaunuolis, jau visai atgavęs pasitikėjimą savimi – Pagrobėjai, kurie mane atplėšė nuo tėvo, matyt ketino vėliau mane parduoti jam, kaip jie ir padarė. Jie suprato, kad norint gauti iš manęs kuo daugiau naudos, nereikia menkinti mano vertingumo ir priešingai, jeigu galima, reikia jį net kelti. Užtat aš gavau gana gerą išmokslinimą, o tie vaikų vagys elgėsi su manimi maždaug taip, kaip mažoji Azijoje vergvaldžiai elgdavosi su vergais, darydami iš jų mokytus gramatikus, gydytojus ir filosofus, kad galėtų kuo brangiau parduoti juos Romos turguje. Montekristas patenkintas nusišypsojo. Matyti iš Andrijos kavalkančio jis tiek nesitikėjo. Pagaliau kalbėjo toliau jaunuolis. Jeigu ir pasireikštų tam tikri auklėjimo trūkumai – arba tikriau sakant, nepripratimas prie aukštuomenys, aš tikiuosi, kad visi man atleistų, turėdami galvoje nelaimės, lydėjusias mano vaikystę ir jaunystę. Kągi, nerūpestingai tarė Montekristas, pasielgsite, kaip norėsite, Vikonte. Tai jūsų paties reikalas ir tik jūs liečia. Bet tikėkite manim, jumis dėtas, aš nei žodžiu neprasitarčiau apie visus tuos nuotikius. Jūsų gyvenimas panašus į romaną, bet aukštuomenį, kuri dievina romanus geltonais viršeliais, su keistu nepasitikėjimu žiūri į romanus, kuriuos gyvenimas aptraukė gyvą odą, nors ji būtų ir paauksuota kaip jūs. Štai šitą kliūtį aš ir drįstu jums nurodyti, Vikonte. Vos tik papasakosite, kam nors graužė savo gyvenimo istoriją, ji visiškai iškraipyta be mat apskries Paryžių. Jums teks vaizduoti Antonį, o Antonių laikai jau praėjo. Gal jūs sužadinsite smalsumą ir tai jums garantuos tam tikrą pasisekimą, bet ne kiekvienam malonu būti paskalų objektu. Galbūt jūs tai išvargintų. Aš manau, kad jūsų teisybė grafė, tari Andrė, nejučium blykždamas nuo skvarbaus Montekristo žvilgsnių. Tai rimta kliūtis. Na ir nereikia perdėti, tarė Montekristas. Norint išvengti klaidaus, galima padaryti kvailystę. Ne, reikia tik elgti savo galvotai, o tokiam protingam vaikinui kaip jūs šitai juo lengviau padaryti, nes tai sutampa su jūsų interesais. Visa, kas gali pasirodyti tamsaus jūsų praeityje, reikia sugriauti įrodymais ir garbingų draugų liudėjimais. Andrėja sėdėjo kaip ant adatų. Aš mielai už jūs laiduočiau, toliau kalbėjo Montekristas, bet esu įpratęs abejoti net geriausiai savo draugais ir kažkodėl noriu žadinti abejonės ir kitiems – Taigi būtų ne mano vaidmuo, kaip sako aktoriai, ir rizikuočiau būti nušvilptas, o šitai nereikalinga. Vis dėlto grafė, Andrė ryžosi prieštarauti iš pagarbos lordui Vilmorui, kuris mane jums rekomendavo. Taip, aišku, tarė Montekristas. Bet lordas Vilmoras neslėpė nuo manęs, kad jūs praleidote savo audringą jaunystę. Ne, ne, pridūrė grafas, pamatęs, kad Andrė krūstelėjo. Aš nereikalauju iš jūsų išpažinties. Pagaliau ir buvo iškviestas iš Lukos jūsų tėvas, Markizas Kavalkantis, kad jūs nieko kito nepasigestumėte. To jau jį pamatysite. Jis laikosi kiek nenatūraliai įsitempęs, bet tai uniformos poveikis. O kai visi sužinos, kad jis jau 18 metų tarnauja Austrijos armijoje, jam viską atleis. Austrams mes apskritai nesame reiklus. Vienu žodžiu, kaip tėvas, jis visiškai padarus, būkite tikras. Grafė, jūsų žodžiai mane ramina, aš taip seniai nuo tėvo atskirtas, kad visai jo neatsimenu. Bet to, žinote, dėl didelio turto galima į daugą žiūrėti atlaidžiai. Mano tėvas iš tikrųjų turtingas, jis milijonierius, 500 tūkstančių livrų metinių pajamų. Vadinasi, su viltimi paklausė jaunuolis, mano padėtis bus pakenčiama? Visai pakenčiama, brangus ponė. Jis paskyrė jums 50 tūkstančių livrų per metus visam tam laikui, kol gyvensite Paryžiuje. Tokiu atveju aš čia visada gyvensiu. Hmm. Sunku laiduoti už ateitį brangus vikonte. Žmogus varsto, o Dievas savaip sunarsto. Andrėja atsiduso. Šiaip ar taip, tarė jis, kol aš Paryžiuje ir kol aplinkybės neprivers manęs išvykti, tuos pinigus, kuriuos minėjote, iš tikrųjų gausiu? Žinoma. Juos tėvas duos, nerimaudamas pasiteiravo Andrija. Taip, bet laiduojant lordui Vilmorui, kuris jūsų tėvo prašomas atidarė jums mėnesinį 5000 frankų kreditą pas poną Danglarą, vienas solidžiausių Paryžiaus bankininkų. Ar mano tėvas ketina ilgai būti Paryžiuje, paklausė Andrija, tik keletą dienų, atsakė Montekristas. Jis negali palikti tarnybos ilgiau negu dviem ar trim savaitėm. Ak, mielas tėvas, sušuko Andrijas, nudžiugęs, kad jis greitai išvažiuos. Užtat, tarė Montekristas, dėdamasis nesupratęs šitų žodžių tonų. Nenoriu daugiau nei valandėlis jūsų trukdyti, kad galėtumėte kuo greičiau pasimatyti su tėvu. Ar jūs pasiruošęs apkabinti pagarbų į poną Kavalkantį? Tikiuosi, jūs tuo nebejojate. Na tai eikite į šitą svetainę, bičiuli. Ten rasite savo tėvą, jis jūsų laukia. Andrija nusilenkė grafui ir nuėjo. Grafas palidėjo jį akimis ir kai jis išėjo paspaudė spiruoklę, paslėpta už vieno paveikslo. Tas pasislinko iš rėmų ir pasiliko plyšys, pro kurį buvo galima matyti viską, kas dedasi svetainėje. Andrija uždarė duris ir priejo prie majoro, kuris vos tik išgirdė žingsnius atsistojo. O, mano brangus tėve, tarė Andrija garsiai, kad grafas galėtų išgirsti jį pro uždarytas duris, nejaugi čia jūs – Sveikas, mielas sūnau, rimtai ištari majoras. Kokia laimė vėl pasimatyti su jumis po tiek daug įsiskirimų metų, atsakė Andrija žvilgčiadamas į duris. Iš tikrųjų, įsiskirimas buvo ilgas. Gal apsikabinsime, ponė, pasiūlė Andrija. Kaip norite, sūnau, atsakė majoras. Abu vyrai pasibučiavo, kai bučiuojamasi prancūzų teatre, priglaudė skruostą prie skruosto. Vadinasi, mes vėl draugė, tarė Andrija. Mes vėl draugė, pakartojo majoras. Kad daugiau nesiskirtume, priešingai brangų sunau. Juk jums tikiuosi, Prancūzija dabar pasidarė antrąją tėvynę. Turiu prisipažinti, tarė jaunuolis, labai nusiminčiau, jeigu man tektų palikti Paryžių. O aš negalėčiau gyventi be Lukos. Ir grįšiu į Italiją, kai tik galėsiu. Bet prieš išvykdamas brangus tėvė, jūs žinoma duosite man dokumentus, kuriais remdamasis galėsiu įrodyti savo kilmę. Savaime suprantama, jog dėl to aš ir atvažiavau. Aš tiek vargo turėjau, kol gavau jums tuos popierius, jog antrą kartą būtų neįmanoma jų gauti. Tam reikėtų visų likusių mano gyvenimo dienų. Ir tie dokumentai? Štai jie. Andrija godžiai griebė tėvų jungtuvių pažymėjimą savo metrikus ir nekantriai atskleidęs, kaip ir dera geram sūnui, permetė akimis abu dokumentus taip, kad buvo galima pastebėti ne tik nemažą patyrimą, bet ir didelį susidomėjimą.